і степ. Уявляєш, степ. А Дніпро широкий, широкий, намагався захопити її. Повір, я вже все пережив. Для мене аби аби ти. А потім я не зізнався тобі. я плекав грандіозний проект. І не тільки плекав. Ти не віриш? Це щось, ну, гарне. Сьогодні ж ввечері розповім. А ти оце зараз подай заяву. Майданові я вже сказав. Ти розумієш, Майдан, він він не сволота. Йому важко. Сила інерції, сім'я, роки. А ми меблів дорогих, на щастя, не надбали. Та й квартира поки що нехай залишається за нами. Це твоя квартира, твоїх батьків. Якщо хочеш, тимчасово когось у неї пустимо, а там побачимо. Чого ти мовчиш? Ти і так зблідла. Кажу ж, нехай воно все сказиться. Ми ще житимемо, ще й я в його захоплення, щире і наївне, вкралася тривога. Він ще нічого не знав, не розумів, але Іринина блідість, її мовчанка, її, схожі на паралітичні рухи лівою рукою, якою щось шукала на столі, злякали його. Вона тихо сіла на стілець хотіла дивитися йому в очі і не могла. Врешті глянула. Біль уколов її в саме серце. Я не поїду, Василю, сказала так тихо, що він ледве розчув. Чому? видихнув хрипко, ще не до кінця осягнувши сказане нею. Я не поїду з тобою. По її щоках текли сльози. Бачиш, я плачу, але це сльози радості, поганої радості, заговорила швидко-швидко. Пробач мені. Тобто я винувата страшно, я покохала. Вона й далі говорила тихо а йому її слова дзвеніли громом. І сам був немов осліплений блискавкою, щось доходило до свідомості, але не все. Здавалося, його мозок відмовлявся осягнути всю правду. Я знаю, цього не можна пробачити, але і не любити його не можу. Я вже давно хотіла про все це розказати тобі. І враз у його голові мов би щось тріснуло. Йому розвиднілося до білого, саме так, як розвидняється при сліпучому спалаху блискавиці. Довкола все справжнє, тільки якесь вирізьблене, вигострене в контурах обведене крайкою, перекособочене і, здається, впаде, як тільки погасне світло. Він дивився на стіл ірші, і в одну мить пам'ять склала з мозаїки спогадів цілу картину. Йому аж дивно стало власної сліпоти глупоти, його аж у жар кинуло від свого недавнього спокою. Він не винуватий. Він хотів виїхати зовсім, утекти від мене і від себе подалася вперед Ірина. І оцей її рух, оцей страх за Іршу сказав йому більше, ніж слова. Він і далі сидів, дивився на Ірину, на білу стіну за нею.